الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار Mwenyezi Mungu anajua mimba bebayo kila mwanamke na kinachopunguka na kuzidi matumboni na kila kitu kwake ni kwa kipimo. عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال yeye ndiye mwenye kujua yanayoonekana na yasiyoonekana, mkuu aliyetukuka.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 مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء الشفعاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار Sema, ni nani Mola mlezi wa mbingu na ardhi? Sema, Mwenyezi Mungu. Sema, basi je, mnawafanya wenginewe badala yake kuwa ni walinzi nao hawajifai wenyewe kwa jema wala baya sema hebu kipofu na mwenye kuona huwa sawa au hebu huwa sawa giza na mwangaza au wamemfanyia Mwenyezi Mungu washirika walioumba kama alivyoumba yeye na viumbe hivyo vikawadanganyikia sema Mwenyezi Mungu ndiye muumba wa kila kitu na yeye ni mmoja mwenye kushinda أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال Ameteremsha maji kutoka mbinguni na mabonde yakamiminika maji kwa kadri yake. Na mafuriko yakachukua mapovu yaliyokusanyika juu yake. Na kutokana na wanavyoyayusha katika moto kwa kutaka mapambo au vyombo kutokea povu vile vile. Namna hivyo Mwenyezi Mungu ndivyo anavyopiga mifano ya haki na batil. Basi lile povu linapita kama takataka tu basi.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 Basi yeye anayejua mimba anayechukua kila mwanamke kama ni mume au mke kinachopunguka tumboni na kilichozidi wakati mpaka utimie muda wa mimba na mtoto akamilike kukua azaliwe. Kila kitu kwake yeye subhanahu kina kipimo maalum na muda maalum. Yeye anayajua ya ghaibu tusiyoyahisi na tunayoyashuhudia kwa ujuzi zaidi kuliko tunavyoshuhudia sisi na kuona. Na yeye subhanahu ni mwenye shani kubwa iliyotukuka juu ya kila kiumbe. Anazijua hali zenu zote katika maisha yenu na maneno yenu na vitendo vyenu vyote. Basi anayajua mnayoyaficha na mnayoyatangaza vitendo na maneno. Na anajua vile mnavyojificha usiku na kujitokeza mchana na yote ni sawa katika ujuzi wake. Na Mwenyezi Mungu alitakasika ndiye anayekuhifadhini kila mtu anao malaika wanaomlinda kwa amri ya Mwenyezi Mungu na wanapia zamu kumlinda mbele na nyuma yake. Na hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu habadilishi hali ya watu kutoka shida kwenda neema na kutoka nguvu wakawa dhaifu mpaka wao wenyewe wageuze walionayo kufuatana na hali wanayoiendea. Na Mwenyezi Mungu akitaka kuwateremshia watu maovu basi hawana wa kuwanusuru ataiwalinda na amri yake wala wa kuwatazamia mambo yao kwa kinga na wateremkia. Na uwezo wa Mwenyezi Mungu mtukufu katika ulimwengu unaonekana wazi na athari zake zipo dhahir ni yeye anayekuonesheni umeme, ukakutisheni kuona au mkahofu isikujieni mvua wakati msiyohitaji kakuharibieni mazao. Au mkatumai kwa umeme itakuja mvua kubwa mnayohitajia kwa maslaha ya ukulima. Ni yeye anayafanya mawingu yaliyojaa mvua. Na hakika radi zinamnyenyekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa unyenyekevu uliotimia mpaka ikawa sauti yake mnayoisikia ni kama kwamba inamtakasa na kumsabihi kwa kumhimidi, kumsifu na kumshukuru kwa kuumba kwake kama ni ishara ya unyenyekevu wake. Na vile vile roho safi msizoziona yani malaika pia zinamtakasa yeye. Na yeye ndiye anayepeleka moto radi unaounguza ukampata mtakaye na juu ya kuwepo ishara hizi zinazoonekana zenye dalili ya uwezo wake subhanahu wao bado wanabisha shani ya Mwenyezi Mungu alitakasika. Na yeye ni mwenye nguvu kubwa za kuvipinga vitimbi vya maadui. Na hayo masanamu wanayoyaomba kwa woga na kutafuta amani badala ya Mwenyezi Mungu pekee hayawajibu wito na maombi yao. Hali yao ni kama mwenye kukunjua kiganja chake akinge maji ya kunywa na kiganja kisifike mdomoni. Na hali yao ikiwa ni hii, basi hizo dua zao haziwi la kupotea na kuhasirika. Na vyote vilivyomo mbinguni na duniani, vitu, watu, majini na malaika vinamnyenyekea Mwenyezi Mungu kwa matakwa yake na utukufu wake, vikitaka visitake. Hata vivuli vyao kadhalika vikirefuka na kufupika kwa mujibu wa nyakati za mchana, dhuhuri na jioni kwa kufuata anavyoamrisha Mwenyezi Mungu na anavyokataza. Mwenyezi Mungu amemwamrisha nabii wake ajadiliane na washirikina kwa kuongoa na kuwabainishia. Akamwambia ewe nabii, waambie nani aliziumba mbingu na ardhi na ndiye mwenye kuzilinda na mwenye kuviendesha viliomo humo. Tena uwaeleze jawabu iliyo sawa hiyo wanayoshindania, waambie huyo ni Mwenyezi Mungu anayeabudiwa kwa haki, hana mwinginewe. Basi ni wajibu wenu mumwabudu yeye peke yake tena waambie, mnaziona dalili zilizothibiti zinazoonyesha uumbaji wake kila kitu peke yake. Na juu ya hivyo mnawafanya masanamu kuwa ni miungu bila ya kukubali kuwa Mwenyezi Mungu ni mmoja. Na haya masanamu hayajifai wenyewe kheri wala shari. Vipi basi mnafanya sawa na muumba mwenye kupanga? Nyinyi mnafanya sawa baina ya muumba wa kila kitu na asiyemiliki kitu mmekuwa kama anayefanya sawa baina viwili vinavyogongana basi hebu ni sawa baina ya mwenye kuona na siona je giza totoro na mwangaza unaoangaa ni sawa je usawa huo unaingia kilini mwao au potovu wao umepita hadi hata wanadai kuwa hayo masanamu yao ni washirika wa Mwenyezi Mungu katika kuumba na kupanga hata yakawadanganyikia wasijue mambo ya umbaji kama walivyopotea katika kuabudu. we nabii, Mwenyezi Mungu pekee yake ndiye muumba wa kila kiliopo na yeye ni pekee yake katika kuumba na kuabudiwa mwenye kushinda kila kitu. Na hakika neema zake mtukufu mnaziona na masanamu yenu hayana athari yoyote katika neema hizo. Yeye ndiye anayekuteremshieni mvua kutoka kwenye mawingu na mito na mabonde yakamiminika maji kila kitu kwa kadiri yake aliyekadiria Mwenyezi Mungu mtukufu kwa ajili ya kuzalisha mimea na matunda ya miti. Na mito inapomiminika hubeba juu yake visiokuwa na manufaa na huwa katika hivyo venye nafuu hubakia na visio na faida hupita. Mfano wa hayo ni haki na batili, kweli na uongo. Haki hubakia na batili kapita. Na katika madeni yanayoyayushwa kwa moto wa kufanyia mapambo kama dhahabu na fedha na yanayotumiwa kwa manufaa mengine kama chuma na shaba, kadhalika sehemu isiyo na faida huwa juu kama povu na hutupwa na yenye nafuu ndio hubakia. Kadhalika katika imani potovu hupita na iliyo ya kweli hubakia. Kwa mfano kama huu Mwenyezi Mungu Subhanahu anabainisha ukweli wa mambo na upiganisha mifano hii kwa hii ili yote yabainike wazi. Watu kwa mujibu wa kupokea kwao uongofu ni mafungu mawili. Fungu moja lililoitikia wito Mwenyezi Mungu muumba mwenye kupanga hilo litapata malipo mema duniani na akhera. Fungu jingine lisiloitikia wito waumba hawa watapata malipo maovu akhera. Na lau kuwa wanamiliki kila kiliomo duniani na mfano wake mara ya pili hawawezi kujikinga na hayo malipo maovu. Lakini watapata kumiliki hayo, kwa hivyo yao wao ni hisabu ya kuwaudhi na wataishia katika jehanamu na huko ni pahali paovu mno pa kuishi.